Iraiak sei ditu gaur ostirala da eta hau berri hon albistegia duzue berriozarri irratiaren albiste emankizuna. Euskara ikasteko aukera paregabea hauzalor euskaltegian, aekako hauzalor euskaltegiak Euskara ikasteko kurtsoen matrikulazio kanpaina dagoeneko zabali dago. Aekak maila guztietako ikastaroak eskaintzen ditu, zein barnetegi online ikastaroak eta auto ikaskuntza mintza praktika eta normalizazio planak. Kurtso hauek berriozarko udaleko bekak eskuratzeko aukeran daude, izen amateko berriozarko auzalore euskaltegian egin daiteke errekalde kale, e, kaleko laugarren zenbakian eguzki parantzaren ondoan. Edo argibide gehiago nahi izan eskero, bederatzi lau sortzi iru 00602 telefonoan eskuratu daiteke, ala berriozarra bildua eka.org bitartez eskuragarri dago ere. Thank 2008 garren, 2008 malau garren, kurtsoko ikastar, ikastar eta eh, jardueratan, jardueratan izen amateko EPEA datorren astelenean zabalduko da. Datorren iraiaren bederatxian astelenarekin izen amateko EPEA hasiko da kirol eh, jardueretan eta berriz kultur eta gazteri arloetan aste artean iraiaren amarrean hain zuzen ere. Berriozarko udalak eskaintzen dituen kirol eh, kultur eta gazteri e, eh, zaietatik kurtso ikastaro eta gainontzeko jarduera guztiak eh, agenda batean bildu ditu non aurki daiteke aipatutako jarduerari buruzko behar den informazio osoa. Dokumentu hau eguzkiplaza.neten kontsultatu daiteke. 2008-2008 garren ikasturteari hasiera eman zitzaion mendialdea zentroetan. Atzo 2008-2008 garren ikasturte berria zizen aurre eskuntza zein lehen eskuntzako txikientzat entzat eh, mendialdea bat eta bian Ik, ikastetxetan. Datorren astean berriz berriozarko de behatzeko ikasleek euren eh, ikasturteari hasiera eman diote. Atzoko e, eh, arratzaldeko matrikulazio epea amaitu zen non e, irurogoita masei matrikula berri egin ziren mendialdea batean eta berrogeita ma, saspi e, barkatu mendialde e, ba, e, bian. Osotara bosteun da hogeita masaspi kasle daude batean eta m, mm, laureun da hogeita emezortzi bigarrenean berriro ere, oraingo ikasturte hau eskolako doako garraiori gabe hasi da, naiz eta Nafarroko gobernuak iragartzea euneko berrogeita marra diru e, berrogeita marra diru behar zuen, hau etzen nahiko zerbitzu osoa betetzeko, hau dela eta familia asko eta askok e, kotxe sedota oinez e, joatea erabaki dute. txistu irakasle ordezkapena betetzeko eskaintza berriozarko musika eskolak etxistu eh, irakasle bate eh, behar du orain goaren ordezkapena egiteko denboraldi batez. Eh, Argibidege jaguna izan eskero musika eskolako idazkaritzan eskuratu daiteke. Enplegu bilatzeko trebetasun tailerra prestatu dute Berriozarko Gaztelekoak ikariari elkarteak lana bilatzeko trebetasun taierrak iragarri ditu Gaztei zuzenduta eta enplegu bilatzeko trebetasun lantzea da eh, dute helburu izena emateko epea iraiaren sortxian agortuko da eta parte hartzeko norberaren datuak eh, posta elektroniko bitartez ondorengo helbidera egin behar da ikariari abildua hotmail.com tailera hau e, eh, doainik da eta irailaren bidaiaren amar, amaika, amazazpi, emezortzi, emeretzi, hogeita lau, hogeita bost eta hogeita zei eta urriaren batean garatuko da. Eta elkarte honek ere gaztendako zeharkaldi bat prestatu du done jakue bidetik garoko da eta iraiaren amairu amalao eta amabostean eginen da zeharkaldi hau eta izen amateko epea gaur bertan amaituko da eta jarduera hone, e, honek hogeita mar euro kostatzen du berriozarren erroldatu entzat eta berriz berrogei euro kanpoko entzat izena emana izan eskero ikariari abildua hotmail.com nelbide bitartez egin behar da edotak arte kalean Bostean zenbakian dagoen berriozarko gaztelekuan. Aste hartetik igandera, arratzaldeko bostetatik sortxetara. Positiboki, baloratu du kultur zinegotziak aurtengo berriozarko bestak. Sortzi jabete besterik ez darama kultur zaiaren zinegotzia den Mario Marco Zukar, eta honen arabera oso partaidetza handia izan da urtengo jaietan. Orokorrean oso balorapen eh, ona izan arren, aldezarreko gaueko unearen jaiaren hausnartu behar du kultur batera partaidetza, partaidetza desiente jeitsi dela eta berriz goizean eta ratzaldean gorantzoa jodu. Markosek eh, diru gutxiago edukiarren jarduera gehiago egin dira La de sandú Mario que en entzun ditagun jarraian. Bueno, eh, pues eh, comentaros pues eso, las fiestas desde los grupos hemos, hemos visto que han sido muy positivas, ¿eh? no hay que destacar así ningún así incidentes ni nada así reseñables y muy positivas la verdad que han sido. Espinin egiteko euskeraz berrio zarko polikiroldegian, berrio zarko polikiroldegia, berrikilanek enpresan publikoaren eskutik kirolez, kirolaz eta euskeraz egiteko aldi berean eskaintzen du. Euskarazko espinitaldean, 2000 gar, eh, damairu urriatik 2000 malau maiatza bitarte, haritu daiteke aste arte eta ostegunetan arratzaldeko saspietatik sortzietara. Berrio zarko polikiroldegian izena. Mateko epea irailaren bederatxian asten da eta polikiroldegian, kiroldegiko bazkidentzat egun da berrogeita lau euro kostatzen du berriz berreun e, bazkideak ez diren entzat argi gehiago nahi izan eskero aurki daiteke iru ubebiko eitza puntu ez eh, barkatu edo iru ubebiko puntu webgunean Música Eguraldiaz mintzatuko gara orain. E, zerua odeitzu egongo da, tarteka oso odeitzu. Zaparra da txiki ertainak botako ditu. Sa, e, sarriago egunaren bigarren partean eta, eta trumoitzuak e, izateko probabilitatean handia da. Mendebalde Mendebalde osageiko haizea ul bizia ibiliko da eguerdian e, ipar mendebaldetik finkatuko da eta temperaturak maximoak nabarmen edo asko jeitsiko dira. Diru dienez, asteburu honetarako eguraldi txarra. Bueno, pues etxean egoteko modukoan. Música eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez e, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian fmko eun.sortxian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.net Música